yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na biyar a wannan littafi na isnul muslim kuma yau muna 21 ga watan zulhijja hijira shekara ta 1444 insha Allah a cikin kasa da kwana goma insha Allah za mu shiga sabuwar shekara ta musulunci shekara ta 1445 alkhairin da ke cikinta Allah ya haɗa mu da shi jarrabawa mara daɗi Allah ta'ala ya kare mu gaba ɗaya kamar da na faɗa littafin hisnul muslim a daidai wannan lokaci maimaici muke yi don idan zan tuna kamar da na faɗa na karantar da shi shekara goma sha biyar da suka wuce kuma fa'idodin da ke cikin ya sa na karkata ga shawarin muhimmancin maimaita shi kuma muke maimaitawa muna roƙon Allah ta'ala ya samu wanye lafiya za mu yi karatu yau insha Allah ta'ala da ɗan uwa fadilatul akh umar faruk jibril insha Allah a wani babi za mu tashi na'am shafi na nama na sha biyar babi na goma ok to ya zama kenan azzikiru indal khuruj minal manzil addu'a da ake yi yayin fita a gida malam ya ce azzikir indal khuruj min manzil addu'a da ake yi yayin fita a gida sunna ta karantar da mu muhimman addu'o'i da ya dace dukkan musulmi ya gabatar da su lokacin da ya yi yunkurin fita a gidansa a wannan babi malam rahmatullahi alai ya kawo mana muhimman addu'o'i guda biyu wanda bil haƙiƙa asara ta kai asara a ce musulmi ya fita a gida bai karanta waɗannan addu'o'i guda biyun ba fitina ta kai fitina sanya kai a cikin damuwa ya kai sanya kai a cikin damuwa da gangan a ce mutum ya fita a gida bai karanta ba saboda karanta suke haɗa ka da dukkan alkhairin da ke waje yake kare ka daga dukkan sharrin da ke waje yake kare ka daga fitinar shaidan wanda shi shaidan da kansa yake cewa 'yan uwansa wannan ba mu da rabo tare da shi Ya yi wannan addu'a zaka kuwa watse daga gare shi ba abin da za ku yi a kansa kaga kenan idan akwai addu'a da za ta kare ka daga shaidan ko baka yi ta ba ai ka jefa kanka a cikin bala'i Allah ta'ala ya kare mu daga jefa kanmu a cikin bala'i za mu tashi da ikon Allah a kan addu'a ta farko a cikin wannan babi azzikir inda al min al-manzil malan zai karanta mana karatu na farko muna sauraro na biyu yana karantawa muna biyawa bayansa na uku kuma sai na yi ƙoƙarin karantawa da kaina na yi yunkurin fassarawa Allah ta'ala ya mana jagoranci na'am ولا حول أو أضل أو أذل أو تذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه sai ka ƙara ɗaukaka sauti ustaz kuma kuma karera shi ko karera karatu yadda za su fahimta da sauki na'am bismillah tawakkaltu ala allah ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو يجهل علي نعم addu'a ta farko addu'a ta goma sha shida a wannan littafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addu'ar yayin fita a gida wannan hadisi riwaya ne na Anas bin Malik radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke koma su masa hidima hadisin asalin sa iya cikin sunan na Imam Abu Dawud rahmatullahi alaihi hadisi na 2594 wanda Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi a cikin tahqiqi na sunan na Abi Dawud ya tabbatar da cewa hadisi ne mai inganci Anas bin Malik radiyallahu anhu yace fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu wannan addu'a yayin fita a gida idan kai yunkurin fita a gidanka kana kan hanyar fita sai ka ce bismillah da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah wala haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai zuwa ga Allah na farko shi ne bismillah da sunan Allah a karatu na baya mun yi magana akan muhimmancin faɗan bismillah a lokacin cin abinci ko lokacin yin alwala har ma daga cikin ɓangaren mu suna ganin yin bismillah kamar lokacin alwala wajibi ne kuma a ka'ida idan nassi ya kawo bismillah ya tsaya to idan ka ce bismillah sai ka tsaya in nassi ya ce bismillahir kai ma in ka zo sai ka ce bismillahir yanzu a nan wurin ba daidai ba ne ka goyi sai ka ce bismillahir rahmanir rahim tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah ba za ka kara ba inda aka ce bismillah sai ka tsaya kan bismillah kaman cin abinci abinda sunna ta karantar shine ka ce bismillah so idan ka zo ka ce bismillahir rahmanir rahim ta ce ka yi kuskure saboda ya shiga cikin at-tanattu shine kaman wuce gona da iri an ce ka ce ka za kai ka ƙara a ƙa'ida na bin addini duk abin da yake tauƙifi ne in ka zo kansa za ka yadda aka karantar babu daɗi babu ragi mafhum tsayi don haka bismillah da sunan Allah tawakkaltu alallah na dogara ga Allah kalmar na dogara ga Allah ma'anan kenan a hausance wato literal ma'ana amma technical ma'ana ko ma'ana shari'i ma'anan tawakkaltu ala Allah shine fawwaftu jami'a umuri ila Allah na mai da dukkan al'amura na zuwa ga Allah ko menene na mai da shi zuwa ga Allah shine ma'anan dogaro ga Allah shine al'amari na dukka na mai da shi ga Allah babu wata hikima kawai ni da Allah na dogara wala haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai zuwa ga Allah Anas bin Malik radiyallahu anhu yace kana fita a gida sai kace bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah ka rashin hadisin sai a ce maka kufita wa wuqita wa hudita wa tanaha anka shaytan kana karanta na farko sai a ce maka hudita bi ma'ana an shiryar da kai Allah ya shiryar da kai sai aka gina shi a matsayin fi'ili madhi mabni lil majhul an riga an shiryar da kai wa kufita sannan an dauke dukkan sharri daga gare ka in ka fita duk wani abin da yake na sharri ne to an sarrafar da shi daga gare ka na uku wa wukita ma'anan wukita kuma shine an kare ka daga dukkan wani abu na al'aza mai cutarwa wanda ido ma bai iya ganin sa duka an kare ka annabi ya ce wata naha an ka shaidan a lokacin shaidan sai ya gudu daga gare ka ba zai matsaya ba jama'a akwai asarar da ta wuce mutum ya fita bai karanta wannan addu'a ba da mai iya yiwa a cikin sakan ƙasa da goma kayi bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah kana yi ka samu gara basa guda hudu gara ɓasan farko ta an shiryar da kai na biyu wa kufita sannan an dauke dukkan sharri daga gare ka na uku wa wukita an kare ka daga dukkan cutarwa abinda ido ke gani da wanda baya gani na hudu shaidan sai matsa ya ce wannan wurin ba wurin zuwa mu bane ba za mu iya bin sa ba Allah ya riga ya kare shi daga gare mu a cikin sakan goma ka samu wannan alkhairi guda hudu sau da aka mu tabbatar da idan za mu fita a gida mun karanta wannan addu'a mai muhimmanci Allah ta'ala ya samu wanye lafiya a ƙarshen hadisin a wata riwaya sai anas bin malik radiyallahu nake cewa wa ya ƙulu shaitanun li shaitanin akhar sai shaidan ɗaya ya gaya wa ɗaya abokinsa shaidan ya ce kaifa laka bi rajulin to me ma ka isa kai da mutumin da hudi aka shiryar da shi wa kufi aka kare shi wa ya kuma aka ɗauke dukkan cutarwa daga gare shi me za ka iya da shi shi shaidan ke yin wa'azi ga ‘yan uwansa shaidanu cewa ko kun bi shi ba ku da rabo saboda me saboda waɗannan alkhairai guda da Allah ya bashi dalilin wannan addu'a baya ɗaya Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da ita ya kuma ba mu ikon karanta ta a duk lokacin za mu fita a gida

wannan hadisi Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ni ina neman tsarinka an abilla da kada na bata au udalla kuma kada a batar da ni au azilla karkasa Allah na zame au uzalla ko azamar da ni au azlima ko na zalunci wani au uzlama ko azalunce ni au ajhala ko na yi jahilci au yujhala alayya ko kuma wani aikin jahilci a kaina ka duba addu'o'i guda hudu manya-manya masu reshe ɗaiɗai guda takwas shi ne Allahumma ya Allah wannan hadisi riwaya ne na Ibn maja hadisi na dubu uku da ɗari takwas da tamanin da hudu kuma asalin wadda ta ruwaito hadisi ɗin iyali ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunanta na'am asali ummu salama ita ake kira hindu bintuwa umayya al-makhzumiyya zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam so ummu salma wato ita hindu bintu abi umayya al-makhzumiyya hindu bintu abi umayya al-makhzumiyya ita ta ruwaito hadisi da cewa in mutum zai fita a gida sai ya ce Allahumma ya Allah inni lalle ni a'udhu bika ina neman tsarinka na farko an abilla Allah ta'ala ka sa karna ɓata karna ɓata saboda me akwai jama'ar da suke ɓata ai shi sa kullum a cikin sallah a kowace suke cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil Makbubi alaihim waladdallin asalin abdallun sunewa asali sune an-nasara al-yahud kuma sune wanda Allah ta'ala ya yi fushi a kansu a waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen fatiha kullum haka muke karanta su a sallah muna neman kariyar Allah daga mai daga ɓata so da haka a wannan addu'a sai ka ce Allahumma ya Allah inni lalle ni a a'udhu bika ina neman tsarinka an abilla da Allah ta'ala ka sa kar na ɓata saboda ɓata mai sauƙi ne shirya ita take da wahala amma da dama ba ma gane haka cewa ita ɓata tana da sauƙi ita shirya ce take da wahala sai kana karatu kana addu'a kana ƙiyamun laili kana sallan farilla kana azumin farilla kana azumin nafila kana addu'o'i kake samun shiriya amma ita ɓata wallahi ta fi komai sauƙi daga mutum ya ce ya ɓata shi kina ce, kuma ita shiriya ita ake zuwa makaranta ko masallaci a koya amma ita ɓata ba makarantar koyon ɓata duk wanda ka ga ya ɓata kawai automatic kowa yana da ɓata, kariya ta Allah ne sa bai ɓata ba mafu tsayyib da bata na da sauki kar ka yi mamakin yayawa ne ya ka yi mamaki da godiya ga Allah da ya shiryar da kai ita bata arha take da shi ba a zuwa makaranta a koye ta ba a yin addu'a a koye ta ba a biyan kuɗi a koya kawai ta take mutum yake bata in ya ga dama ya bata amma shiriya sai da addu'a da bautan Allah ta'ala da ka neman ilimi da yi na yi bari na bari tukuna sai a samu shirya Allah ta'ala ya kara mana shirya Au udalla kuma Allah ta'ala ka sa kada a batar da ni kada Allah ta'ala ka sa a batar da ni shine bata na iya zuwa ko mutum ya batar da kansa ko kuma batar da shi to ka nemi kariyar Allah daga bata daga kanka da kuma bata wani ya batar da kai au azilla kuma Allah ka kare ni daga yin kuskure shine kaman zamewa au uzalla kuma Allah ka kare ni kada wani ya zamar da ni ni kar na zamar da kaina kuma kada ka ba wani iko ya zamar da ni au azlima kuma Allah ka kare ni da kada na yi zalunci au uzlama kuma kar ka ba wani kada a bada iko wani ya zalunce ni au ajhala kuma ina neman kariyar Allah daga jahilci au yujhala alayya ko kuma ni a jahilce ni kaga wannan addu'a ce mai muhimmanci ta kowane bangare kana fita a gida ka nemi taimakon Allah ta'ala Allahumma inni a'udhu bika an azilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya wannan hadisi na Hindu bintu Abi Umayya al-Makhzumiyya ummu Salma zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam tace idan ka fada annabi yace sai Allah ta'ala sai a ce maka ka je cikin aminci kuma ka dawo cikin aminci ka fita aminci kuma insha Allah ta'ala za ka dawo gidanka a cikin aminci haka kenan idan musulmi baya wannan addu'o'i idan Allah jama'a yayi asara ko bai yi ba an ci da rabansa ko ba ci da rabansa ba a cikin garaɓasa a cikin sakan goma zuwa goma sha biyar wannan addu'o'i guda biyu ka yi su insha Allah ta'ala addu'a ta farko bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah ta biyu Allahumma inni a'udhu bika an azilla aw udalla aw azilla aw uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya shikenan kana yi an kare ka daga shedan an shiryar da kai an dauke dukkan shari daga gare ka an tunkuna dukkan abu mai cikawa daga gare ka kuma mala'iku sun ce je ka cikin aminci ka dawo cikin aminci kuma babu kariya da ta kai kariya ta Allah duk mutumin da Allah ya kare shi ya karu mutumin da Allah ya bar shi da wayansa wallahi bai isa iya ba babu abin da muke nema kaman kariya ta Allah idan Allah ya kare ka wallahi duk duniya ba mai ganin bayanka idan ku Allah ya barka da dabaranka to wallahi alazim sauro kada ya ishe ka yanzu dai yadda kake zaune ga kanan lafiyayye watakila kato sauro kada idan ya shiga kunnanka ya ƙi fitowa ya makale ko bai mutu ba duk duniyar nan sai ta ishe ka kuma a kan sauran nan sai ka zauna kana addu'a ya Allah ka taimake ni Allah ka sa ya fito kaga dai ai kasawa ta kai kasawa a ce sauro ya hana ka bacci ya hana ka sakewa kuma sai ka ɗaga hannu kana neman addu'a ai shine da ufa talib wal matlub ai kaga kenan mun nuna mu gajiyayyu ne ba mu da mai karfi sai na Allah ba mu da dabara sai ta Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya taimake mu babi na ɗaya. azzikiru inda dukhulil manzil addu'a yayin shiga gida wacce ta fita ne wannan addu'a kuma insha Allah ta'ala ana yin ta ne lokacin da za a shiga ciki lokacin da za a shiga gida so in ka da za ka shiga gidanka sai ka yi don haka yanzu duk wanda ya tashi a ina muke fatan zai koma gida to kana kama hanyar gida sai ka zabga wannan addu'a an kaje shiga gida sai ka fara daga yanzu idza aratta an tahfiza sunna fa'amal biha imamu waki alaihi rahmatullah yace in kana son haddace sunna to ka rika aiki da ita dare da rana duk sunnar da ka karanta kake aiki da ita ka haddace ta amma in ka batta a littafi baka aiki da ita to shekara mai zuwa an ana karatu sai ka ji sabo ne don me dan baka aikata ba amma daga ka aikata sai ya zama jinin jikinka ruwan jikinka mafhum tayyib na'am bismillah bismillah wa bismillah wa وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله in yayi wannan sai ya sallama ga iyalansa bismillahi da sunan Allah walajna ay na. da sunan Allah muka shiga gida wa bismillahi kharajna kuma da sunan Allah muka fita bi ma'ana da sunan Allah shiganmu da sunan Allah fitanmu wa alallahi rabbina tawakkalna kuma bisa ga mahaliccinmu Allah muke dogaro ai muke mai da dukkan al'amuranmu zuwa gare shi thumma yusallim ala ahlihi idan ya karanta wannan addu'a fiye yan halitta sai ya yi sallama ga iyalansa da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan hadisi asalinsa hadisi ne riwaya na imamu abu dawud rahmatullahi alai hadisi na 594 kuma sheikh muhammad nasir rahimahullah a cikin ta hakikinsa ya tabbatar hadisi ne ingantacce kuma riwayar hadisin sahabin da ya da sunansa abu malik al-ash'ari radiyallahu an shine rawil hadisi fiyayyen halitta an zo shiga gida sai ce bismillahi da sunan Allah walajna ai da khalna, da sunan Allah muke shiga ko muka shiga wa bismillahi da sunan Allah kharajna muka fita ko muke fita wa alallahi rabbina zuwa ga mahaliccin mu Allah tawakkalna muka dogara muka mai da al'amura dukka zuwa gare shi bayan yayi wannan sun bal yusallim ala ahlihi sai fiyayyen halitta ya yi sallama zuwa ga iyalansa sallallahu alaihi wasallam sallama ga iyalai kuma wannan wani ladabi ne da damanmu ba sa sallama sun shiga gidansu wai ji yake shi ne gidan ne ya fi ƙarfin ya yi sallama haka ne shari'a tana halattar wa magidanci ya shiga kan iyalinsa babu sallama na'am amma idan ya yi sallama din ya fi falala ya fi lada ya fi nuna yadda kuma ya fi nuna ‘yan uwantaka da ƙauna da damuwa da juna tsakaninsa da iyalansa. In muka duba littafin Bada'i Ulfawa'id na Ibn al-Qayyim al-Jauziyya rahmatullahi alaihi. A shafi na 144 ya kawo falala na sallama da dama. Daga ciki ya ce yawan cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh tsakaninka ko da iyalanka ko da iyayenka ko da 'ya'yanka ko da malamanka ko ɗalibanka ko abokananka ko aminanka ko a wanda ka gamu da su yin wannan sallama na farko tana amintar da ku ga juna na biyu tana ƙara ‘yan uwantaka tsakaninku da juna na uku tana ƙara ƙauna tsakaninku da juna na hudu tana kawo yadda tsakaninku da juna tare da kuma ƙarin wasu fa'idodi da dama assalamu alaikum lada goma assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin in ka kai ƙarshe ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lada talatin amma mu kiyaye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya tabbata a sunna malamai da dama suna ga assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala din nan bai halatta a kara shi ba sai dai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ba sai mun ce ta'ala ba tare da cewa Allah din ta'ala ne amma abubuwa na ta'abbudiyya inda aka faɗe su haka za mu tsaya a wurin ba ma yi wa Allah gyara ta ɓangaren ƙara kalma ko ragewa sannan ba mu isa mu yi wa manzon Allah salamu gyara ba ta ɓangaren daɗawa ko ragewa yadda suka faɗa abu haka za mu maimaita shi mafhum tayyib kuma assalamu alaikum kace assalam din nan da kai wa iyalanka sallama menene assalam aminci sunan wane ne sunan Allah ne fa assalam suna ne na Allah kake ga iyalanka assalam din nan huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'min cikin suratul hashr ayata 23 kaga assalam din nan suna ne daga cikin sunayen Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata gare ku da rahamarsa da albarkarsa kuma duk wanda ka gamu da shi kace ko kana shiga kan zakati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kana ga masa ni dan uwanka ne ban zo gare ka da cutarwa ba ina tabbatar maka 100 bisa na aminta da kai kai ma ina fatan ka aminta da ni shine sakwa shine ka kubuta ni dan uwanka ne ka kubuta jininka ya kubuta gare ni mutuncinka ya kubuta gare ni dukiyarka ta kubuta gare ni shi ma in yace maka wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu amincin Allah ya tabbata a gare ku da rahamarsa da albarkarsa bayan wannan yana gaya maka cewa da mutuncinka da jininka da dukiyarka sun haramta gare shi ke sa wasu kalmomi ne jumloli ne da ke nuna cewa lalle muna nufin juna da alkhairi Ke sa babu bala'i da ya wuce ka gamu da ɗan uwanka ga ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya amsa maka wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu kuma ka ci amanarsa to lalacewa ta kai lalacewa sai ka sa masa jarrabawa a zuciya gaban wani ya faɗin ba zai da shi ba mafhum tayyib don haka sai a karanta in ya tayi sai ya sallama zuwa ga iyalansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sallama ai kana samu so juna ko la tadkhuluna aljannata hatta hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum sai ce me afshu salama bainakum afshu salama bainakum ku rika watsa sallama tsakaninku bazo Allah yace ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani da Allah ba za ku yi imani ba sai kun so juna yace shin bazan nuna muku wani abu ba da idan kun aikata za ku so junanku suka ce na'am ya ce to ku riƙa watsa sallama tsakaninku kar ku riƙa yi wa juna rowar sallama za ka shiga kan mutum a masallaci yake raune. a'a a cikin mota ne ka shigo mota ka sami yankan shiga mota kake ga musu sallama a masallaci ne yi musu sallama suna zaune musamman ba sallah suke jira ba suna karatu zo kai sallama a wurin su. na kusa da kai na jiran sallah kai fila. yayi na fila liman bai shigo ba ka juya ka ce assalamu alaikum wa barakatuh kamar sallama ka shiga gidanka ka yi sallama gidan iyayenka ka yi sallama duk gidan da ya dace ka shiga ka yi sallama ka shiga kan iyalanka ka yi sallama afshu salama bainakum wannan hadisin wane ne hadisin muslim ne hadisi na 54 insha Allah Allah ta'ala ya samu wanye lafiya sai babi na goma sha biyu du'a'u zihabi ila masjid addu'ar tafiya zuwa masallaci idan ka alwala za ka taho masallaci ko za ka zo masallaci ka yi sallah ka yi darasi kana fitowa a gida sai ka yi addu'an fita a gida bismillahi tawakkaltu alallah wala haula wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu ka an abilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya ka kammala wannan kuma bayan nan sai ka shiga addu'ar tafiya masallacin da za ka je ita ce malam zai karanta mana yanzu insha Allah bismillah ustaz ikra Allahumma ja'alni qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min sawti nuran wa min tahti nuran وعن نورا وعن شماله نورا ومن أمامه نورا ومن خلفه نورا واجعل في نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل نورا واجعل نورا اللهم သမ اجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعلني اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا Du'a نورا ila almasjid دعاء zuwa masallaci sai mu fassara tare a hankali saboda na ga lokaci ya ja Allahumma ij'al fi qalbi nuran a cikin wannan addu'a idan ka bi zaka ga an maimaita kalmar haske akalla sau nawa sau 28 sau ɗaiɗai sau ashirin da takwas ana maimaita nuran nuran nuran nuran wato haske haske haske haske amma me ake nufi da hasken da kace Allahumma ij'al li fi qalbi nuran Allah ta'ala ka sanya mini haske a cikin zuciyata wannan hadisi riwaya ne na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an habarul umma kuma hadisin ya cikin sahihu adabil mufrad na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi ta hakiki da yayi a cikin hadisi na 536 cewa hadisi ne ingantacce na'am Allahumma ij'al li fi qalbi nuran ya Allah ta'ala ka sanya mini haske a cikin zuciyata malamai sun yi fassara biyu na farko suka ce eh asalin hasken da muka sani ake nufi fassara da biyu suka ce in an ce haske abin da ake nufi shine cewa Allah ta'ala ka bani ilimi da shiriya saboda babu hasken da ya kai ilimi da shiriya a duniya da lafira saboda shi musulmi na kwarai in ya tashi roƙon Allah ba fa yana roƙon Allah kaɗan ilimi ba bane a'a ilimi ne mai amfani yake roƙo kabe da zamu karanta a nan da kuma wasu wurare za zamu ga daga cikin addu'o'in yin halta yana neman tsarin Allah daga ilimin da bai da amfani kuma yakan roƙi Allah ya bashi ilimi mai amfani daga cin ado'insa na ce Allahumma allimni ma yanfa'uni ya Allah ka ilmantar da ni abinda zai amfanar da ni wani lokaci sai ce Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa ya Allah ina neman tsarinka daga ilimin da bai da amfani a nan ba ilimi ne kadai tsira ba ilimi mai amfani shine tsira so da aka fassara da bi suka ce idan muka duba ma'anan nur iya daukan ilimi da kuma dacewa ya zama Allah ya baka ilimi kuma ilimin ya zama hujja ne gare ka ba hujja akan ka ba Allah ya baka ilimi kuma ya shiryar da kai mahaddata qur'ani nawa ne Allah ta'ala ya ba su hadda bai shiryar da su ba mutane nawa suka yi karatun addini amma Allah bai shiryar da su ba wani ma zai zauna da addinin yake wa tawili yake cutar da addinin so shi ilimi daban shiriya kuma daban amma kuma ba a samun shiryar sai da ilimin dukkan shiryayye ne ilimi ne amma ba dukkan ne ilimi ne shiryayye ba shi ne sako duk shiryayye mai ilimi ne ba sai ya zama malami ba amma iya da wani kwatankwacin ilimi da ya sa ya zama shiryayye amma ba dukkan mai ilimi ne shiryayye ba ke sa za ka ga ƙur'ani yakan kira nur haske ma'anansa shine ilimi da kuma shiriya min babin misal akwai wanda zai ban misali kamar da Allah ya ce wa huwa ala nurin min rabbihi kaga yana kan haske daga wurin wa daga wurin mahalicinsa Allah wa huwa ala nurin kaga fa huwa ala nurin min rabbihi muhallin shahid ba ma sai ka dauka ka duba ko cikin zumar dan ayata 22 kaga yana kan haske daga wurin mahalicinsa ko kuma waja'alna lahu nuran yamshi bihi finna wannan wannan sura kenan an'am aya ta nan ne ustaz kenan ai sai ka taka yau ka kuma Allah ya saka dace inda na biyu. ka ƙara talatin a kai a kan tasa'in da biyu ƙara talatin zai zama nawa ɗari da ashirin da biyu ina ga ɗari da ashirin da biyu ne amma an amɗin ne yawwa kaga waje alnala hunuran Allah ya ce muka sanya masa haske ai muka ba shi ilimi da shirya shi ne nuran ɗin za ka duk inda ka ga nur a mafiya yawan lokaci iya nufin ilimi da kuma me da kuma shirya daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala mafhum don haka Allahumma ij'al fi qalbi nuran ya Allah ta'ala ka sanya haske a cikin zuciyata sai ku irga mun haske mun samu nawa daya wa fi lisani nuran akan wannan harshen nawa wannan tsoka ɗaya ke cikin bakina Allah ta'ala ka sanya mun haske bi ma'ana haske a wurin duk maganar da zan yi nayi magana ta ilimi da kuma shirya zuciyarka idan haske ya shiga shine zuciyarka ba ta da hukunci sai na ilimi da shirya mun samu nawa nur biyu wa sam'i nuran ajina wannan kunnuwa biyu Allah ka sanya mun haske ma'ana shine Allah ka sa kunnuwa na su zama masu sauraron ilimi da shirya ba masu sauraron sabon Allah ba mun samu nur nawa uku wafi basari nuran a kallo na Allah ka sanya haske ai bi ma'ana Allah ta'ala ka kare ni daga kallon abin da yake ba na shirya ba ne kuma Allah ta'ala ka sa kallo na ya kalle abin da bai amfanar da ni duniya da lahira mun samu haske nawa hudu ko wa min fawqi nuran sama da ni Allah ka sanya haske a sama na Allah ka sa haske ne biyar sannan wa fita wa min tahati nuran kasa da ni Allah ka sanya haske ne shida wa an yamini nuran dama da ni Allah ka sa haske ne bakwai wa an shimali nuran hagu da ni Allah ka sa haske ne takwas sama haske ƙasa haske dama haske hagu haske wa min amami nuran gabana Allah ka sa haske sannan wa min khalfi nuran bayana Allah ka sa haske mun samu nawa sama haske ƙasa haske dama haske hagu haske gaba haske baya haske bi ma'ana Allah ka sa dukkan waɗannan ɓangarorin nawa sama da ƙasa dama da hagu gaba da baya ko ina na shiga Allah ka sa cikin ilimi da shirya nake in tafiya nake gaba na Allah ka sa zuwa ga shirya nake zuwa kan na je ga abin da zai halakar da ni baya na in wani abu na bina ko abin da na bari Allah ka sa shirya na bari nake tafiya ga shirya ba daga wajen bata nake tafiya zuwa ga wani abu ba ka dai duba muhimmancin addu'ar nan na'am sannan waje alfi nafsi nuran menene nafsi na'am a cikin raina saboda mun ce kalbun to da mun fassara kalbun da zuciya to a nan sai mu ce ya Allah a raina a cikin raina Allah ta'ala ka sanya haske mun samu haske nawa sha ɗaya wa a'azim li nuran menene wa a'azim li nuran eh ya Allah ta'ala ka girmama mun haske na wato Allah ka girmama mun ilimi na da shiriyata. ka sa kullun ilimi na yana karuwa shiriyata tana karuwa sannan wa azim no kenan na sha biyu sannan wa azim li nuran sannan Allah ta'ala kaga na farko wa a'azim li nuran na biyu fa wa azim shi kuma yake nufi na farko iya nufin ka girmama ilimi na da shirya na biyu na nufin kuma ka girmama ilimi da shirya gare ni ya zama ba abin da nake valuing kamar shirya ta bi ma'ana ba zan iya barin shirya da ilimi akan komai a duniya ba Shi ne wannan ilimi da shirya din Allah ka sa a rika ga girman su ni da kaina ina respectin ɗinsu kuma ina da sun fi koma gare ni shi sa duk mai hankali ya san a duk jerin gwanan ni'imar da Allah ya mana a duniya mafi girma wallahi shi ne da yi mu musulmai duk duniya babu wanda ya kai wannan yanzu ka je ka ga mutane a Asia irin kasashen da suke kere-kere irin su Japan su China da sauransu za su yi komai na ci gaban zamani amma an kaje wanda suka mutane ba yadda akwai Allah ba akwai wadanda suka raba zuwa Najeriya kamar shekarar 20 da 'yan kai dutse suka gani a north east suka bi plateau state suka bi north east suka ga manyan duwatsu suka tambaye wa yake bauta wannan Allah su aka ce ba masu Allah suka yi ta kuka a wurin wai a ce wannan dutsen ba mai bauta masa dutse ba a yau a duniya akwai wanda zai kalli saniya sa ita ce Allah sai take bauta saniya da zaka je da kuɗi ka saye ta tana yawo tsirara babu riga babu wando ba gina mata daki kake ba ba ta shiga mota ta je ko ina saniya ita ce Allah shirya fa fi komai yanzu a Mexico sati ɗaya da ya wuce wani dabba ya aura reptile mai sunanta da Hausa kada wai kada ya aura ita ce matarsa kada kuma wani shirme da kataniya kuma sai daura bakinta a wurin bikin kar ta cije shi gajin lalacewa wai bakin an sa igiya daure kuma mata sace don Allah jama'a don Allah a ce wai kaga kada wai ita ce matar ka an daura bakin aka sa bakin aka daure wai ka ce kana tsoranta kuma har aka yi bikin a gama babu ko kiss ko wai babu wai matar ce wai iyalin ne sai kana kallon wannan sai ga wallahi mun gode Allah da ya shiryar da mu ba mu da wata ni'ima a duk duniya da ta kai wannan addini sai an ce duhu to anan yawanci bala'i ne shi sa ko filin kiyama ko masu masu imani hasken wannan shiryar ke fita a jikin su yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma janna kaga yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum ai hasken Allah ya kira wannan hasken ne yake fita a jikin mumine maza da mata da gaba gare su da baya gare su ana cewa bushira kumul yawma janna ana musu bushara da aljanna ana musu bushara da wannan wannan sura zai zama suratul hadid aya ta zai zama aya ta 12 kenan ko aya ta 12 haka ne don haka a lahira ba muna buƙatar haske din don haka Allahumma atini nuran musa mu nawa shida, waje alfi asabi nuran Allah a cikin asabi na ka saske me asabi na jijiyata Allah ka sanya haske wafi lahami nuran lahami mai lahami tsokata Allah ka sanya haske mun samu nawa sha takwas wafi da ni nuran medam jini a jikin jini na Allah ka sanya haske nawa sha tara wafi sha'ari nuran a jikin gashi na ka sanya haske ya Allah wafi bashari nuran me bashar fata ta bashar albashara ya zama nawa ashirin da ɗaya Allahumma ij'al li nuran fi qabri ya Allah ka sanya haske a kabarina wa nuran fi idami Allah ka sanya haske a me kashina mun samu nawa na'am 23 wa zidini nuran Allah ka ƙara mini haske wa zidni nuran Allah ka kara mini haske wa zidni nuran Allah ka kara mini haske mun samu nawa ashirin da wa nuran Allah ka bani nu haske ala nurin akan haske ashirin da nawa wannan hadisi ya zo ta hanyoyi kamar manya guda hudu so malan ya tara akwai wanda ba kai wannan tsawo ba idan ka dauke gajerun akwai su yanzu wanda ya kafa ka mai tsawon ne akwai ruwan Allahumma اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطيني نورا وانا ita ce yar gajeruwa in ka haddace wannan mai tsawon kuma ya fi dacewa so ne ita ce addu'a da ake yi yayin zuwa masallaci in ka koma gida kuma sai ka yi me in za shiga sai ka wuce addu'a bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina annabi ya ce idan mutum ya karanta wannan addu'a zai shiga gidansa sai shaidan ya ce wa sauran shaidanin la mabita lakum wala a sha’a lakuma a wannan gidan wallahi ba ku da wurin kwana ba ku da abinci a gidan nan ba wanda ya sai kwana a cikin sannan ba wanda ya sai je ci abincin Allah ya kare su Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am sai babi na goma sha hudu du'a'u dukhulil masjid addu'ar shiga masallaci idan za a shiga masallaci ma a ka'ida sai an yi addu'a wannan da muka karanta ta zuwa masallaci ne kada kan hanya da kafa ne kana tafiya kada in a mota ne kana yi in an goye ka a babur ne kana karanta in ka zo shiga masallacin kuma sai ka karanta wannan addu'a bismillah ustaz ikra وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله eh wannan ta isa sai an gama na'am a'udhu billahi al-azim billahi al وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم دعاء دخول المسجد الدعاء شقا مسلاتي المسجد مسلاتي daga kalmar sajada ne sanya goshi a kasa, masjid kamar sanya goshi kaga masjid alawada ne maf'il in ka ce almasajid alawada ne almafa'il mafhum tayyib kalmar masjid ta zo a ƙur'ani sau nawa masjid da almasajid da almasjidil haram in ka tara dukkan kalmar masallaci ta zo a ƙur'ani kai tsaye banda baitullah banda ishara zuwa ga ɗakin Allah ita kalmar masjid ta zo aƙalla wurare guda 28 ne a ƙur'ani wani wuri a matsayin mufradi al-masjid wani wuri a matsayin jam'i al-masajid ko kuma masajid lillah mafhum a wani wuri mufradi al-masjidul haram to kalmar da aka yi ishtiƙaƙi aka ciro ta daga kalma ta masallaci ya maimaita sau 28 ne a cikin ƙur'ani Mafu, tsaye, na'am wannan hadisi shi kuma hadisi ne riwaya na imamu abu dawud rahmatullahi alai hadisi na 366 wanda shek muhammad nasir rahimahullah ya tabbatar da cewa hadisi ne wanda yake ingantacce a cewa idan mutum ya zo masallaci ana so ya karanta a'udhu billahi al-azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ya karanta wannan addu'a. Asali hadisin na Anas بن Malik ne radiyallahu anhu nan malam ya kawo gajeren da muka duba silsilatul ahadithis sahiha hadisi na 234 ya ce ka'ida hadisin yana da tsawo ya ce idan ka zo masallaci zaka shiga sai ka shiga da kafar dama sai ka karanta wannan addu'a ta a'udhu billahi alazim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم sai ka shiga in za ka fito ce sai ka fita da kafar mai hagu a'udhu billahi al'azim ina neman tsarin Allah al'azim wanda yake mai girma al'azim suna ne na Allah al'azim suna ne na Allah al-karim da kuma fiska ta Allah ta'ala al-karim mai daraja wasu kan fi kafsar wa bi al-karim da kuma ko yadda ta Allah amma ka'ida wa bi wajihi sahabbai ba su yi wani fassara ba sabanin ma'anar abin da ayat take nufi ma'anarsa a aluga kuma qur'ani ya zo da wannan kamar da Allah ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram suratul rahman kenan ko aya ta nawa zai zama aya ta 26 da ta 27 na'am kaga anan ya kira kai tsaye Tabara kasmu cewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika Allah ya kira a kaida idan kalma ta zo a Qur'ani ko hadisi abinda malamu suka karantar na kwarai shine ta baka tawili matukar nasi bai tawili ba sai ka ɗauki abin akan hakikanin ma'anarsa don haka wa bi wajhil karim iya tabbatar da Allah ta'ala iya da fuska amma fuskar Allah irin tamu ne a'a me dalili saboda Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir min babil misal gashi a cikin surati shura ko karshen aya ta 11 kaga anan Allah ya ce babu wani abu da ke kama da shi yaya fuskar Allah take wallahu alam ba mu sani ba Qur'ani dai ya faɗa Allah iya da shi mun tabbatar ga misali a suratul rahman aya ta 27 hadisi ya faɗa gashi a cikin Abu uku da da 366 a ba mu taba gani ba wajibi ne mu yi imani da gaibi abinda aka gaya mana mu tsaya a wurin mafhum tayyib wa sultani hilkadim da kuma sultan kalmar sultan ana fasara da kuma hujja ta Allah da ta ce kadim da daddiya shi Allah tun daga farkon duniya zuwa ƙarshe ba inda aka kure shi a hujja hujja ta Allah wahayi na Allah sako na Allah gagara ba daune ba a ganin bayansa mina shaitan daga shaitan arrajim wanda yake jefaffe ko kuma ka ce almaturut min rahmatillah wanda yake korarre daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala a wannan hadisi shaitan manzo Allah ya ce idan mutum ya faɗi wannan addu'a ya shiga masallaci kana faɗa a'udhu billahi alazim wa biwajhihi karim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim sai shaitan ya ga sauran shaitanu yace Ku fi da sa'iru mishi wannan wanda yi wannan addu'a daga yanzu har ƙarshen wuninsa Allah an kare shi ba za ku iya nasara a kansa ba har ƙarshen wuni an kare shi ta gace na ayyin addu'ar gara ɓasa ce mai girma Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta ta na بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ana karawa da wannan riwaya da ya kawo karin riwaya ce ta imamu muslim rahmatullahi ne kana iya karawa da wannan ya kawo hadisi din addu'a hadisi na 713 a littafinsa da cewa bismillah da sunan Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah tsira da aminci su tabbata ga manzon Allah Allahumma iftah li ya Allah ka bude mini abawa ba rahmatika kofofin rahamarka Allah ta'ala ka bude mini kofofi na rahamarka to wannan addu'a yana da muhimmanci a karata Allah ta'ala ya samu wani lafiya yayi muke da lokaci awa dai tayi na minti biyu eh to awa ɗayan yayi kenan ina ga sai mu dakata a wurin insha Allah za mu tashi a ul-khuruj min al-masjid addu'ar fita a masallaci insha Allah za mu tashi akai a darasi na gaba idan Allah ya kai mu ayi kokari waɗannan addu'o'i da muke yi ina sa ustaz ya karanta ana biyawa don wanda ba su haddace ba su haddace ina son darasin ya zama kaman class ne kaman aji ne ba kawai ta'alim ba kamar aji ne da ake karantarwa duk abin da muka karanta da ke bukatar haddacewa sai kowa ya je haddace sannan kuma duk mai zuwa karatu ya tabbatar ya haddace da wata zan canki wani in ce tashi ka karanta kaza kuma in zan yi cankan ta baya zan fara kada wani ya ce zai koma baya ta can ba zan canko wani daga daga kayi hamma sai in ce tashi ka karanta mana addu'a kaza buri na shine ran da muka kammala littafin nan ya zama ka kammala haddace addu'o'in da sanin ma'anarsu iya da matukar muhimmanci shine fata na haddace shin bai da wahala soki burutsu da aka haddace an tara shi ya ninka wannan sau 100 baka sani ba so bare wannan al'amura da ke ƙara kare mana imanin mu da addinin mu da rayuwar mu kuma ababe ne da suke sa kai nasara duniya da lafira, kuma mun tabbatar ba mu da dabara ba mu da karfi sai ga Allah shi sa muke komawa gare shi muke kaskantar da kai muke addu'a muke roƙonsa alherin duniya da lahira da cewa Allah ta'ala ya ba mu to Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وبارك على ala وعلى آل ala كما باركت على إبراهيم وعلى آل Ibrahim إنك حميد مجيد Allah ya jiga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu Allah ya jiga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu Allah ya cikin iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu kasarmu Najeriya Allah ta'ala ya haɗa mu da dukkan alkhairi ya kuma kare mu daga dukkan sharri muna roƙon Allah ta'ala bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana sharri Allah ya kare mu karatu da muke Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh